Otsailak hamasei gaur rastelena da eta hau on albistegia duzue berriozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi beste listorkabi bat aurkitu da hau ere kontrolpean dutelarik. Asiar listorren abia handi bat aurkitu dute itxaurdiko txoperan. Jakin izan dugunez, listor abia kontrolpean dute. Negualdera listor langileak hotzez jota iltzen direla abian erregina bizitasulik antza arrisku handirik sortu gabe gure herrian aurkitzen den bigarrena da lehen abiar artikabide kaletik kendu zuten urrian suiltzailek. Asiar listorra txinandu jatorri eta beste intsektuez zelikatzen da. Intsektu oso oldarkorra izan izanik herleen etxai zuzenena da. Korrika batzordeak irugarren bilera bat eginen da gaur. Atxaleko boster dietan elkartuko dira korrika batzordekideak, korrika egunaren minutu bateko eleaken eta korrika txikiaren prestaketan sakontzeko. Inauterien azken txampat aste artearekin. Aste artean oiko puska biltzea eginen da, txiki, eldu eta zarrak, txistor, mistor, longanizapan huebosi dinero, kopla kantaturik, herri zaharretik abiatuko dira, atez, ate, bildutako elikagaiekin askaria prestatuko da, labargako lokal iliztarrean itzordua, esan bezala aste artearekin atxeldeko zazpiretan, alde zarrean. Asteburuko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu gaurko kirolen atala konteguzu garazi. Gazteak berriozarko zelaian Navarro Bilosladaren kontra lehiatu ziren bi eta bat irabazirik, erregionalean neskak kirol esporten aurka partida bat eta hiru irabazi ere, erregionaleko mutilak eta kadete kateagoriako taldeak atxeden hartu zutela, horixiek beraz berriozar futbol ekarteri dagozkion talde nagusien astebukaerako emaitzak. Egor mintzatzeko unea dugu orain zer dio iragarpenak arazi. Zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, prezipitazio txiki eginen du gainera, ipar mende baldeko aizea olbizi ebiliko da eta temperatura ira okionean, minimoak gutxi geitsiko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi geitsiko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten Música